بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأكتة من لساني يفقه قولي أما بعد Aziz, muhterem Müslüman kardeşlerim. hamımız üçün Allahdan xeyir, bərəkət diləyib, Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanətə alə hər birinizin ürəyində nə arzu, istəyi varsa, bu ayda elədiyiniz dualarınızı qəbul edib sizə istəklərinizə çatdırsın. İbadətlərinizi, orucunuzu qəbul edin. Biz möminlər Allahın, onun Peyğəmbərinin və sahabələrinin yolunu tutub gedirik. Bu yolu tutub getmək hər kəsə nəsib olmur. Sahabələr belə necə Quran-ı kərim vəsf edir bizə bunu, sahabələr belə deyərdilər ki, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْهَدَنَ اللّٰهِ Əgər Allah bizi bu yola yönətməsəydi, biz bu yola gələ bilməzdik, bu yolu tapa bilməzdik, bu yolu tutub gedə bilməzdik. Və sahabələrdən də ilk əvvəl bu yolu tutub gedənlər olub. Muhacirlər, sonra ənsarlar, onlardan sonra da onların yolunu tutub gedənlər. Allah onların hamısından razıdır. Onlar da Allahdan razıdır. Allah subhanahu teala Quran-ı kərimdə onları tərifləyir, onların barəsində belə bir ayə nazil edir. Ayədə deyir ki, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Dində hamının ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsara, həmsinin yaxşı işlər görməkdə onların yolunu tutub gedən möminlərə gəlincə, Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan razıdır. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Həqiqətən bu böyük uğurdur. Bu uğur yalnız onların yolunu tutub gedənlərə nəsib olur. Özlərini onlardan üstün sayan, onlardan ağıllı sayanlara isə cəhənnəm nəsib olacaqdır. Abu Hanifə kimi alim Allah onu rəhmət eləsin. Bir dəfə ona sual verilir, deyilir ki, nə üçün? Nə üçün? Siz özünüz iştihad eləmirsiniz. Bəzi məsələlər var ki, onda iştihad eləmirsiniz. Əbu Hanifə rahiməhullah deyir ki, Allahdan, onun Peyğəmbərindən və onun sahabələrindən bizə nə varid olubsa, gözümüz üstə, başımız üstə yeri var. Onlardan sonra gələnlər isə özlərinə görə alimdir, biz də özümüzə görə alimdir. Yəni, deməkdir ki, Allahın, Peyğəmbərinin və sahabilərinin sözlərindən artıq kimsə öz fikrini iştihad edib, onların fikrindən, onların buyruğundan, onların dediyindən üstün tuta bilməz. Onda artıq firqə yarar, firqə əmələ gəlir. Və o firqələrin də hamısının yeri cəhənnəmdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, mənim ümmətim 73 firqəyə bölür. Onlardan hamısı birindən başqa. Hamısı cəhənnəmə gedir. Sahabələr, subhanallah, fikir verir. Quran onlar barədə nazil olur. Allah onlardan razı olduğunu Quranda bildirir. Onunla belə onların qəlbi qorxu içindədir. Soruşurlar ki, ya Rasulullah, bu hansı firqədir? İstəyirlər o firqədən olsunlar ki, o cənnətə girəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim və sahabələrimin yolunu tutub gedən firqə. Onlar cənnətlikdir. Bir dəfə Malik ibn Ənəs Mədinənin imamı olur o vaxt. Gəlirlər onun yanına, deyirlər ki, bəziləri filan, filan, filan bidətləri edirlər. Elə əməllər edirlər ki, heç onun nə Peyğəmbərimiz, nə də sahabələr eləmir. Malik ibn Ənəs rahimə Allah deyir ki, onlara fikir verməyin. Sonra öz məhşur sözünü deyir. Müzü hərflərlə yazılası sözlərdir bu sözlər. Deyir ki, Lə yəslihu əxiru həzihil ümmə illə bimə salihə bihə əvvəlhə. Bu ümmətin əvvəlciləri nəyin sayəsində islah olmuşlarsa, axırıncıları da yalnız onun sayəsində islah ola bilərlər. Ümmətin əvvəlinciləri sahabələr Quran və sünnə ilə islah olmuşlar. Axırıncıları da yalnız onunla islah ola bilərlər. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh da yenə onun da məhsul sözüdür. Dillər əzbəridir bu söz. Deyir, Nəhnu qavmun əazzənəllahu bil-İsləm Fəməhmə bətəqaynəl izzəti bi qeyrihi əzəllənəllah. Biz Allahın İslam dini sayəsində ucaltdığı bir ümmətik. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə ucalmağa can atacaq, Allah subhanətə alə bizi zəll edir. Allahın dinini yaşayan sahabələri Allah ucaltdı. Qiyamətə qədər də ucaldacaq. Qiyamət gündə onları uca tutub cənnətə salacaq. Allah bizləri onların yolunu tutub gedənlərdən etsin. Onlarla bərabər həşr şey olunub cənnətə daxil olanlardan etsin. O uca insanlardan, o sahabələrdən, o mümin insanlardan biri haqqında danışacaq. Bu da Səad ibn Əbi Vaqqasdır. Radiyallahu anh. Səad ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhu İslamı ilk qəbul edənlərdəndir. İslamı ilk qəbul edənlərdəndir. 17 yaşında Sad ibn Əbvəqqas radiyallahu anh yuxu görür. Yuxuda görür ki, zülmətlər içərisindədir, qaranlıqdadır. Uzaqdan 14 gecəlik bir ay görünür. Aya tərəf gedir. Gəlib ayın yanına çatanda görür ki, Abu Bakır, Əli və Zeyd ibn Hərisə radiyallahu anhum artıq o ayın yanındadırlar. Yuxudan oyanır. Yoxsunu başa düşmür ki, bu nə olan şey? Bu nə demək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini eşidəndə gedib o dəvəti qəbul etdikdə başa düşür ki, yoxsa bu il, bu ay Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun gətirdiyi İslam dini. Səad ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anh 17 yaşından İslamı qəbul edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında olub. 13 il Məkkədə Sonra da Peyğəmbər s.ə.vələ yəni hicrətində o ilə bərabər hicrət edir. Sahabələrin hamısı ilə birlikdə Mədinəyə hicrət edir və orada Peyğəmbər s.ə.vələ bir yerdə bütün döyüşlərdə iştirak edir. İlk döyüşdə iştirak edir. Rasulullah s.ə.v Səbəq adlı bir yerə bir dəst adam göndərəndə Sadid onlarla bərabər göndərir. Müşriklərdən birinci müşriklərdən qətlə yetirən birinci insan Sadın əli ilə qətlə yetirən. Ona görə deyir ki, İslam dinində iş qan axıdan, Allah yolunda iş kafir öldürən mən olmuşam. Uhud döyüşündəki də fədakarlığı hamıya məlum. Hərə bir tərəfə qaçarkən, bəziləri hətta Peyğəmbər s.ə.v-in öldüyünü zənn edərkən Səad ibn Əvvəqqas onun yanında oldu. Radiyallah. Hər oxu götürüb atanda deyir ki, Allah bu oxu sənin yolunda, sənin ridanı qazanmaq üçün atıram. Peyğəmbərini qoru. Hər oxu da bir müşrikə deyir. Bir dənə də müşriki yaxına buraxmır. Hamı da çalışırlar ki, Peyğəmbəri öldürsünlər. Lakin heç biri ona yaxın bata bilmir, yaxın düşə bilmir. Sənəd ibn Əvvəqqas radiyallahu anh şərras batır. Və Peyğəmbər s.ə.v onun qaçmadığını görəndə ona elə bir söz ki, onu heç nə Əbu Bakra, nə Ömərə, nə Osmana, nə Əliyə, nə də başqa birisinə deməyin. Deyir, vur o. Atam, anam sənə vur. Əli ibn Əbi Talib radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sahabe için ata anasını cem eləməyib. Deməyib ki, atam anam sənə qurban. Ancaq Səaddən başqa. Səad ibn Əbi Vəqqasa radiyallahu anh bu sözü deyir və Səad ibn Əbi Vəqqas ömrü qoyub ondan nə ilə fəxr edirsən deyə soruşulduqda deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v mənə atam anam sənə qurban olsun deyir. Bu səhabə cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. O 10 nəfər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlardan vəfat edəndə belə razı qaldığı halda vəfat edib getmişdir. Şura əhlindən biridir. Şura əhli Ömər radiyallahu anh vəfat etdikdə xəlifə təklif etdiyi şuraya təklif edir ki, 6 nəfərdən birini xəlifə seçərsiniz. O altı nəfərdən biri də Səad ibn Əbi Vəqqas olur. Radiyallahu anh. Lakin Ömər bu altı nəfəri təklif etdikdə görün nə deyir? Deyir ki, mənə qalsa mən Səadi seçərdim. Lakin xəlifə seçməyi sizin ixtiyarınıza buraxıram. Əgər Səadi seçsəniz, xoş onun halına. Başqa birisini seçsəniz, qoy həmin adam Səaddan həmişə nəsiyyət aldı. Osman radiyallahu anh da bütün xilafəti bu 11 il, 11 ay həmişə Səad bin Əvvəqasdan nəsiyyət alardı. Onunla məsləhətləşərdi. Radiyallahu anh ilə. Görün, nə cür sahabə olub. Bu sahabə barədə Quran-ı Kerimdə 4 ayə nazır. Birincisi, deyir ki, mən İslamı qəbul etdikdə Anam bu işdən xəbər tutduqda məni yanına çağırdı. Mənə dedi ki, oğlum, əgər sən Məhəmməddən uzaqlaşmasan, dədə babalarının dininə qayıtmasan, mən yeməyəcəyəm, içməyəcəyəm. Qoy acından ölüm, qoy cəmat desin ki, oğul anasını öldür. Səad ibn Əbi Vakqas radiyallahu anh cavabına baxın. Deyir, anacan, sən bilirsən, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Lakin Allahı və onun Peyğəmbərini səndən də çox istəyirəm. Sənin 100 canın olsa belə, 100 dəfə bu cür acından ölüb dürülsən belə, mən Allahın yolundan dönməyəcəm. Onda Allah subhanətə alə bu ayəni nazir etdi. وَاِنْ جَهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ Və sahibuhuma fid-dunya ma'rufa. Əgər valideynlərin sənə bilmədiyin bir şeyi məni şərik qoşmağa məcbur etsələr, onlara itaət etmə. Lakin dünyavi işlərdə onlarla gözəl davran, onların qayğısına qal. İkinci ayə Səad ibn Əbu Vəqqas radiyallahu anh deyir ki, Bədir döyüşündə ki, qənimətlər bir yerə toplanıldı. Qənimətlər arasında mənim xoşuma gələn gözəl bir qılınc var idi. Qılıncı götürdüm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdən soruşdum ki, bunu mənə verə bilərsən? O mənə cavab vermədi. Bilirsiniz, niyə cavab vermir? Çünki əvvəlki Peyğəmbərlərə qənimətləri götürmək haram buyurulmuşdu. Qənimətləri bir yerə yığan kimi göydən bir od gəlirdi, yandırırdı onu. Heç bir Peyğəmbərə qəniməti götürmək, götürmək halal edilməyir. Yalnız Məhəmməd sallallahu aleyhi və sələm. Bu, bu ümmətin üstünlüyüdür. Bir dəfə soruşdum, iki dəfə, üç dəfə soruşdum, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavab vermədi. Allah subhanət hələ ayə nazir, Ənfal surəsinin ayəsidir. Yəsəlunəkə anil ənfəl. Səndən qənimətlər barədə soruşurlar, cavabını sonra Allah subhanət hələ özü verir, izah edir ki, kimə nə qədər düşür, nə cür bölüşdürülməlidir. Üçüncü, deyir, mən xəstələnmişdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mənə baş çəkdi. Dedim, ya Rasulullah, Mən varımı paylamaq istəyirəm. Yarısını vəsiyyət eləmək istəyirəm. Rasulullah s.a.v. dedi ki, yarısı çoxdur. Varislərə də bir şey qalmalıdır. Dedim, üçdə birini, dedi, üçdə biri də çoxdur, amma olar. Onda mirasla bağlı ayə nazır. Və nəhayət dördüncüsü, hamımız bilirik ki, şərab ayələri Ömər bin Xattab radiyallahu anhın istəyi ilə təkidi ilə nazil olur. Dəfələrlə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmə müraciət edir ki, ya Rasulullah, bu şeyə son qoyulmayacaq mı? Bu içkiyə, bu şəraba son qoyulmayacaq mı? Ayələr tədricən nazil olur. Sonuncu ayə nazil olmamışdan əvvəl onun nazil olmağı Ömərin radiyallahu anh istəyi ilə olsa da səbəb Səd ibn Əbi Vakkas olur radiyallahu anh. Deyir ki, mən ənsarın yanındaydım, onlar içirdilər. İçkili halda onlardan biri keyfli halda məni vurdu. Məni vurdu və mənim üzümü yaraladı. Və mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin yanına gəldim, ona bu hadisəni danışdım ki, günahsız olduğum halda məni vurdular. Onda Ömər ibn Xattab yenə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, buna son qoyulmayacaqmı? Və Maidə surəsinin 90 91-ci ayələr nazil olur. Allah s.ə.v. şərabı haramdır. Səad ibn Əvvəqqas rəyallan Oğuz döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dayanan yeganə tək adam deyildi. Onu qoruyan tək adam deyil. Onu sinəsi ilə qoruyan Abu Salihə də oradaydı. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin sinəsi ilə qoruyurdu müşriklərin atdığı ox, ox ona deymədi. Bundan əlavə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin iki, yanında iki nəfər dayanmışdı. Dümağ paltarda. Səd ibn Əbəqas deyir ki, mən onları nə döyüşdən əvvəl görmüşdüm, nə də döyüşdən sonra görmüşdüm. Bunlar mələklər idi. Peyğəmbərimizi sallallahu əleyhi və səlləm qoruyurdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dini axıra çatdırmalıydı. Allahın Peyğəmbəridir. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə ayə nazil edir. Vallahu yəsimuka minənnə Allah səni insanlardan qoruyacaq. Elə bir vaxt olur ki, Peyğəmbər s.ə.v yuxuda olur, yatır ağacın altında. Sahabələr də o tərəfdə. Müşrik gəlib əlində qılınc. Dayanır başının üstündə deyir ki, indi səni kim qoruyacaq? Peyğəmbər s.ə.v ayılır, deyir ki, Allah. Və bu vaxt mələk həmin müşrikin əlindən vurur, qılınc yerə düşür. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qılıncı götürür, deyir, bəs səni kim qoruyacaq? Müşrik İslamı qəbul edir. Lakin çox maraqlı hadisədir ki, bir dəfə gecə səfərdə ikən Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, nə olaydı sahabələrimdən bir əməli salih adam məni mühafizə edər, məni qoruyar. Baxın, subhanallah, Allah qoruyur. Nəyə görə bu sözü deyir? Səhabənin hörmətini qaldırmaq üçün, biraz da qaldırmaq üçün. O bilirdi ki, elə bir ağır səfərdə hamı yorulub yatmaq istəyir. Səhərə qədər heç kəs tab gətirə bilməyəcək. O bilirdi ki, bu sözü deyəndən sonra kim gəlib onu qoruyacaq və kim səhərə qədər yatmayıb dözəcək, tab gətirəcək. Bunu deyəndə sahabələr qılınç səsi işitdi. Peyğəmbər s.ə.v kimdir o deyə soruşanda Gələn adam mənəm, Səb ibn Əbbəqqas. Gəlmişəm səni qoruyum, ya Rasulullah, deyə cavab verdi. Peyğəmbər s.ə.v də rahat uzanıb yatdı. Peyğəmbər s.ə.v bu sahabəni o qədər çox istəyirdi ki, görürsünüz də, bayaqdan da onun barəsində nəcür fəzilətli hədislər rəvayət edirəm. Lakin bir hədisdə də gəlir ki, bir dəfə sahabələr ilə bir məclisdə ikən O məclisdə də Əbu Bakır Ömər 100% yanında idi. Başqa sahabələr də yanında idilər. Uzaqdan Sad ibn Əbu Vaqqası görür, yanındakılara deyir ki, bu mənim daimdir. Göstərin, yorum hansı birinizin belə bir daisi var. Halbuki yaşda, subhanallah, 40 yaşında Peyğəmbərliyi verilərkən onun 17 yaşı var idi. Deyir, bu mənim daim. Subhanallah. Səad ibn Əbi Vakkas radiyallahu anhu həmişə fitnə fəsad baş verdikdə kənardadır. Heç e, eşitmişsiniz ki, hansısa bir hədisdə, hansısa bir tarixi rəvayətlərdə, məlumatlarda nəsə bir o adamın fəsadı olsun, yaxşılıqdan başqa bir şey olmayıb. Hətta fəsad olduğu zaman çəkilir dağa, qoyun atarmaqla məşğul olur qoyun atar. Fitnəyə qarışmır. Oğlu Ömər görür ki, xilafət üstündə mübahisə gedir. Saffin döyüşü, Cəməl döyüşü və s. Gəlir atasının yanına. Bu cür səhabənin bu cür naxələf oğlu fikir verir. Ömər. Həmin Ömərdir ki, Hüseyin radiyallahu anh ailəsi ilə bir yerdə mühasirə alır. 4000 qoşuna baş, başçılıq edir. Qoymur Hüseyin radiyallahu anh çıxıb getsin. Həmin Ömərdir. O cür atanın bu cür naxələ nankör oldu. Əvvəldən elə bu belə idi. Atası boyun atarır, fəsad, fitnəyə, fəsada qarışmaq istəməyən bir vaxtda oğlu gəlir onun yanına. Səad ibn Əbvəqqas oğlunu hamıdan yaxşı tanıyır. Uzaqdan görür ki, bu gəlir, Deyir ki, əuzu billəhi min şərri həzər rakib. Bu gələn aklının şərindən Allah hiss edir ki, o nəsə yaxşı işin gəlmir. O da gəlir, deyir, ayata, nə oturmursan burada? Sən qoyun otarmaqla məşğulsan. Çəkilmirsən kənara, cəmaat orada xəlifə seçir. Sən də gəl, bəlkə səni seçdilər. Xəlifə olarsan, gün, gün güzaranımız yaxşılaşar. Deyir, oğlum, sən məni fitnəyə sürükləyirsən, fitnəyə çağırırsan, sus. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitirəm. Allah təqvalı olanı, Allahdan qorxanı, aza qani olanı və xəlvətə çəkilib öz işi ilə məşğul olan qulunu sevər. Yadınızda saxlayın. İstəyirsiniz ki, Allah sizi sevsin. Allahdan qorxun aza qani olun və öz işinizlə məşğul olun. Onda Allah subhanətə alə necə bu səhabəni sevib, ucaldıb, sizi də vallahi sizə elə ucaldacaqdır. Heç kəs sizə heç bir şey edə bilməyir. Səhər ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anh bu cür səhabə olmağına baxmayaraq, İslamı ilk əvvəl qəbul olan edənlərdən olmağına baxmayaraq, çox nadir hallarda hədis rəvayət edir. Lakin rəvayət etdiyi hədislərin hamısı tutarlı hədislər, mənalı hədislər. Hədislərindən ikisini sizə danışacağım. Birində radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşdum, ən çox sınağa çəkilən kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, İnsanlar arasında ən çox sınağa çəkinənlər Peyğəmbərlərdir. Sonra da əməllərində onlara oxşayanlar və oxşayanlardır. Hər kəs imanına görə sənağa çəkilir. Əgər adam dinində möhkəm olarsa, əlbəttə ki, başına gələn müsibətlər də çoxalar. Yox, əgər zəif olarsa, onda imanına görə imtihana çəkilir. Möminin xətaları azaldıqca, başına gələn müsibətləri də artar. Digər bir hədisdə rəvayət edir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə deyir ki: Yunus əleyhissalam balığın qarnındaykən Allaha belə dua etmişdi. Lə iləhə illə ən Subhanəkə inni kuntu minən zalimin Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən. Mən isə nəfsimə zülm edənlərdən olmuşam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyəndən sonra, bu duanı deyəndən sonra deyir ki, bu duanı edən elə bir müsəlman yoxdur ki, Allah onun duasını qəbul eləmir. Səad ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anh belə şeyləri yaxşı bilirdi. Ona görə o nə vaxt dua edərsə, onun duası qəbul olar. Duasının qəbul olmağı ilə bağlı hədisi danışmamışdan əvvəl ümumiyyətlə bu adamın hədis rəvayət etməyinə münasibət necə olmalıdır? O haqda deyim sizə. Dəhşətə gələcək. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh bilirsiniz, çox sərt sahabı olub. Xoşlayırdı ki, hər bir şeyi dəqiqləşdirsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin adından kimsə yalan danışsaydı, onu cəzalandırardı. 50 qamçı, 100 qamçı və s. cəzalandırardı. Günlərin bir günü bir sahabə gəlir, qapını döyür. Bir dəfə döyür, Ömər radiyallahu anh cavab vermir. İkinci dəfə, üçüncü dəfə döyür, savab vermir, o da dönüb çıxıb gedir. Bu sahaba Abu Musa Ləşəri olur, radiyallahu anh, ənsardan olan sahabədir. Ömər qapını açır, deyir, hara getdin? Niyə içəri girmirsən? Deyir, mən Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini eşitmişəm. Üç dəfə izin istəyin, izin verilməsə, çıxıb gedin. Girməyin içəri, izinsiz içəri daxil olma olmaz. Deyir, sənin bu dediyin hədisi kim təsdiqləyə bilər? Ömər kimi radiyallahu anh kimi sahabə bu hədisi bilmirdi. Yəqin Peyğəmbər s.ə.v bunu deyərkən onun yanında olmayıb, eşitməyib. Deyir, əgər sübuta yetirməsən, səni cəzalandıracaq. Abu Musa radiyallahu anh məyif olur ki, subhanallah, mənə inanmır. Qayıdır ənsarın yanına, bunu onlara deyəndə onlar deyir ki, bizim ən kiçiyimiz bunu təsdiq edə bilər. Abu Səyid Xudri radiyallahu anh gedir, təsdiqləyir ki, mən də eşitmişəm. Lakin İndi bu hədisə diqqət edin. Bir dəfə Ömərin oğlu Abdullah radiyallahu anh Səad ibn Əvvəqqasdan belə bir hədis eşitir. Səad ibn Əvvəqqas xufun, yəni məhsin üzərindən məhs çəkmək barədə ona hədis danışır. İbn Ömər kimi 7 nəfərdən biridir, ən çox hədis, hədis rəvayət edən sahabələrdən biridir. Bu hədisə təəccüb edir. Düşünür ki, ayaq elə yuyunmalıdır. Bu həzə təəccüb edir və gəlir atasının yanına ki, bu həzzi dəqiqləşdirsin. Deyir, atacan, saat belə bir hədis danışdı. Sən nə deyirsən? Bunun doğru, doğru olub olmadığına görün, bu, Ömər ibn Xattab radiyallahu nə deyir? Deyir ki, oğlum, o düz deyir, elədir. Saat Peyğəmbərdən sənə nə hədis danışsa, artıq başqasından bu haqda heç nə soruşma. Siz etibara baxın, subhanallah. Bir dənə sahabənin danışdığı kifayət edir. Niyə ona görə ki, bu adam ömrü boyu yalan danışmayın. Bu adam ömrü boyu fitnəyə qarışmayın. Bu adam ömrü boyu vəzifəyə can atmayın. Hətta bir dəfə özünün sərrat ox atmağı ilə, yaxşı cihadda vuruşmağı ilə, var dövləti ilə qürrələnərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona gözəl bir söz deyir. Deyir ki, məyər sizə aranızdakı kasıbların və zəif müminlərin duaları sayəsində zəfər, qələbə və ruzi bəxş edilmirmi? Vallahi ki, bizə də aramızdakı kasıb qardaşlarımızın bizim üçün elədiyi dualar sayəsində ruzi və zəfər bəxş edilir. Ondan sonra nə baş verir ki, birdən-birə Səad ibn Əbi Vakkas radiyallahu anh mal dövləti azalır onun barəsində şikayət edəndə ki, bu adam cümə axşamı gəlib bizə nəsiyyət eləmir ki, sabah cümədir. Ömər radiyallahu anhu bu etirazı ona elədikdə deyir ki, yəmir el-müminin, mənim cümə axşamı onların qabağına çıxıb onlara nəsiyyət eləməməyimin səbəbi var. Səbəbi odur ki, mənim bir dənə paltaram var, bir dənə libasım var. Axşam onu yuyuram ki, cüməyə təmiz paltarım var. Ömər radiyallahu anh başı rahatlı. Çünki onun var dövlətli olduğu vaxtlar yadına çıxır ki, bu cür var dövlətli sahabə var dövlətinin hamısını Allah yolunda xərcləyir. Başlayır ağlamağa. Əmr edir ki, Beytül Maldan ona 20 min dirhəm pul verir. O da götürür onu aparır evə ağzını açmadan zövcəsinə verir, deyir, bunu paylayın kəsbilər. Ömər radiyallahu anh adam göndərir ki, gedin, baxın, görün, Bəsrədə daha kimin nəyə ehtiyacı var? Yazın, siyaha tutun, gətirin. Siyahını açıb baxanda görür ki, yenə bunun adı biridir. Subhanallah. Bu sahabə həqiqətən də böyük sahabə olur. Hansı ata, hansı ata övladına bəddua eləyər və onun bədduası qəbul olurdu. Bir dəfə bir köləni görür, kölə də oğlunun köləsi olur, Ömərin köləsi. Görür ki, kölənin üzündən belindən, ayaqlarından qan axır. Deyir, səni bu kökə kim salıb? Deyir, sənin oğlun. Oğlun deyən kimi, Səad ibn Əvvəqqas deyir ki, Allah onun bəlasını versin, Allah onu öldürsün. Görürsünüz axırın oldu oğlunun. Oğlu Hüseynə qarşı elədiyini eləyir, sonra da muxtarın dövründə onu muxtar qətlə edir, başını kəsir. Allahın bəlasını gəlir. Sa'd ibn Əbəqqasın dualarına gəlindir. Döyüşlərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin yanındakı olur. Oxu da Allaha dua edib atır. Hər dua edib baxdıqca da ox düşmənə dəyir. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm onun üçün dua edir. Heç bir sahabiyə heç kəs eləmədiyini onun üçün edir. Deyir Allahum stəcib li sədin izə dəatə. Allahım, saat nə vaxt sənə dua eləsə, onun duasını qəbul edir. İndi gəlin, baxaq görək, harada nə dualar eləyir. Qadisiyyə döyüşü. Farslara Rüstəm zalda başda olmaqla sahabələr qalib gələ bilmir. Çox ağır döyüş gedir, çox böyük itkilər verirlər. Onda Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Səad ibn Əbbi Vaqqası ora göndərir. Bu sahabənin bir dənə duası bəs edir sahabələr müsəlmanlar qalib gəlirlər. Bu həmin sahabədir ki, onun barəsində Bəsrə əhli, yəni köpəllərdən bəziləri Ömər radiyallahu anh gəlib şahid edəndə ki, bu adam fasiqdir, namazı düzgün qılmır, beytül mala düz bölmür. Şahid edirlər. Onu da Səd ibn Əvvəqqas əllərini açır, deyir Allahım, əgər sənin bu qulun Görün, necür ədalətlə bəddua eləyir. Hamısına eləmir, çünki əksəriyyət hoya gedir. Əsas başçılarıdır fitnə, fəsad yayan, paranı qarışdıran. Başçıları üçün bəddua eləyir, deyir, Allahım, əgər sənin bu qulun yalancıdırsa, yalan danışırsa, mənə böhtan atırsa, üstəlik bunu özünü göstərmək və ad qazanmaq məqsədi ilə edirsə, onun ömrünü uzaq, yoxsulluğunu artır, və bəlaya, fitnəyə, pozğun qadınların fitnəsinə məruzdur. Həmin adam qocalığın elə düşkün yaşına gəlib çatır ki, qaşları uzanıb gözünə düşürmür. Kasıblıqdan əziyyət çəkir, oradan-buradan nəsə tapıb yiyir, bir təhər yaşayır, ölüb canı da qutarmır. Və cariyələr ona sataşanda deyirmiş, mən başı bəlalı bir qocayam, məni səadin bəd duası tutur. Özü də bilir ki, onu Səadın bədduası tutub. Və Allah bizim səsimizi eşidir. Kimə nə bəddua ediriksə, Allah subhanətə alə onların başını qalanı gətirsin, möminlərə, müsəlmanlara zülm etdiklərinə görə onları cəzalandırsın. Onlar özləri də bilsinlər ki, bu bəla onların o yaramaz əməllərinə görədir. Amin. Həmçinin Qadisiyyə döyüşündə, təsəvvür edin, O, o cür döyüşdə gəlib, o cür kömək edib onlara. Lakin arada olan münafiqlərdən, fasiqlərdən biri başlayır onu çox pis təhqir eləməyə. Hətta bəziləri onu arvadbaz da adlandırır. Onda Səd ibn Əbəqat rədiyallahu anh deyir ki, Allahım, məni onun dilindən və əlindən qoru. Adamın döyüşdə dilini də kəsirlər, əl. Əlsiz, dilsiz qalır. Bir dəfə Səad ibn Əbdəqas radiyalarını görür ki, xavariclərdən biri Əlinin, Talhənin, Zübeyrin talıyla çox pis danışır. Allah onlardan razı olsun. Onların dalınca çox pis danışır, onları çox pis təhqir edir. Deyir ki, eləmə belə şey. Onlar həqiqətən də yaxşı adamlar olur. Allah onlardan razı edir. Peyğəmbər s.ə.v onlardan razı halda bu dünyadan gözür. Adam onun dediyinə məhəl qoyur. Deyir ki, o vaxt ola bilərdi, indi isə artıq bunlar fasiqdirlər, kafirdirlər. Ağzına gələni danışır. Səad radiyallahu deyir ki, elə eləmək sənə bəddua edin. Deyir, neyə neyəcəksən? Peyğəmbərsən sən bəyəm, mənə nəsə eləyəsən. Səad ibn Əvvəqqas radiyallahu dəstəmaz alır, iki rükət namaz qılır və bəddua edir. Hələ namazda ikən hansısa bir evdən bir dəvə qapını sındırıb çıxır bayrağa gəlir bu adamı ayağının altına alıb, tapdalayıb öldürür. Saad ibn Əbvəqqas bilirsiniz, radiyallahu anh, uzun ömrü olub, 82 yaşına qədər yaşayıb. Yezidin dövrünü də görür, Mərvanın dövrünü də görür. O dövrləri görür, təsəvvür edin. Bir dəfə Mərvan məclisində ikən, o da padişahdır, adi əməvi padişahlarından biridir. Deyir ki, bizim əməvilərin Bu qədər var dövləti var, bu qədər mal dövlətimiz var, varlıyıq, beləyik, eləyik. Gələn qonaqlara özünü tərifləyir. Onda Səd ibn Əvvəqqas radiyallahu anh əllərini asır, deyir ki, istəyirsən dua edin, həqiqətən də bunun, bu dediyinin həqiqət olub olmadığı üzə çıxsın, bir lazımdır. Bu var dövlət hamısı beytül malındır, müsəlmanlarındır. Subhanallah, görün, nə cür sahabə idi, bunu nə cür tanıyırdılar? Deyirdilər ki, radiyallahu anh əllərini açıb nəsə Allahdan istəsə, Allah subhanətə alə ona istədiyini verəcək. Bu cür sahabə çox kasıb halda vəfat edir. Bir komada və başına yığışan qohum əqrabası ağlayır, onun halına acıyır. Ağlayanda da deyirlər, subhanallah, gör bu cür sahabə nə cür vəfat edir. Baxır onlara, gülür, bir ay bədbəxtlər. Mənə Allah subhanət hələ hər şey verib. Nə istəmişəm verib. Və indi də Allaha qovuşmağı, cənnətə düşməyi istəyirəm. Yəqin bilirəm ki, sonra deyir ki, filan yerdə bir dənə cübbə saxlamışam. Gətirin onu mən öləndən sonra, məni qüsül yeyəndən, yuyandan sonra o cübbəyə düşüb, o ilə dəfn edəyərsiniz o cübbədə mən Bədr döyüşündə iştirak eləmişəm. Onu, saxla onu saxlamışdım ki, o mənim kəfənim olsun. Şəhid olmaq istəyirdi. Amma Allah s.ə.v. ona şəhidliyi nəsib eləmədi. Bu cür ölüm nəsib elədi. Allahdan istəyirəm ki, Allah s.ə.v. bizlərə bax, belə sahabələrin bu cürlə nümunəvi insanların yolunu tutub getməyi nəsib eləsin. Amin. Nə arzu istəyiniz varsa qəlbinizdən Allah subhanə və onları qəbul edin. Amin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdikə şəbən ilə ilə ilə əstəxfurqa və